Mariz Kaseno, Zapata Elgarteko kidea, egunon? Egunon zuri ere. E, Laborantza Gambararen Biltzar Nagusiaren kari, aurkeztu duzu itxasuko gereziaren e, sormarka berria, mementuntan, zegoeratan da? E, Aspalditik abiatu duen eh, lan bat da, gogoetak eh, iragandu uh, kasik lehen kontaktuak izan zirela ien horekin, beste serbitzu teknikoekin, horren lantzeko, lehenik erabaki du ginuen hautatzea autatzea AOP delako ezagupen ofiziala, bez jatorrizko ezagupen ofizial hori, eta dozira montatu dugu, eta jaz, bez joan den urrian, ofizialki pausatua izan da aldera uh, eh, paisen hien hauri. Eta badira santzak, badira esperantzak onartua izanen dela? Bai, eh, jadanik hien komisioneak aztertu du eta denek hau batez onartu dute abiatzea, lana haupe baten e, lortzeko. Mhm itxasurko gerezia bezala eh, ezaguna izanen da, baina aurkeztu duzun gisan durogita sei herritara zabalduko da AOP hori, eh, nola hartu duzu autu hori, zendako, zoin herri izanen dira, edo zoin eskualdetara zabalduko da? Ba, ezan behar da, orain proposatzen dut gula edemu hori, irurogoita sei erriekin, baina hori ez da oinoa jas finkatua, uh, behar bada gehitzen alko dira ere, uh, eh, egi batzuk frogatzen badugu guk eh, pausatu ditugun araudietan sartzen aldirela. Eh, hortarat uh, eltzeko, astapen astapenean, bez eh, itxasun ziren bakarrik eh, elkartekoak, ondoko urteetan, behaz, elkartea sortu da duela, oita mar urte, eh? ondoko urteetan izan dira inguruko errietakoak, eta pixkanaka, pixkanaka, erabaki dugu behartzela ere mori handitu, alde batetik ekonomikoki klimaren efetuak tipitzen behitira edatzen delaik gehiago ekoizpen bat, eta bestaldetik ere, pentsatzen ginuen, uh, gaur egun uh, eh, ikusiz ahontipia dela gure usta, erria ere moa emendatuz, xantza gehiago emaiten dugu desmartxari, uh, nahi badugu uh, zinez garatu ondoko amarkadetan. Eta gaur egun ze goeratan da tokiko gerezi espeziak zer goeratan dira Iperuskal Gaur egun ez dira gaizki, janezake, duela ogoita mahurte abiatu zelaik esapata elkartea, bon, egin zen um, alako uh, azterketa bat, ikusteko zertan zen arbol numbria, ze mota gelditzen zen, eta bax. Oartu ginen askifite mota batzuk, galtzekotan bezala zirela, beltsa adibidez, eta beraz, xapata elkartearen lehen helburuetan izan zen zinez salbatzea mota horiek, bez salbatzeko behar ziren uh, uh, behiz sertatu, uh, behiz berze batzuk landatu, eta hola pixkan pixkanaka, pixkanaka uh, ba, salbatuak izan dira. 2008an egintzen ere gerezi kontserbatorio bat eh, Eliza ondoan itxasun, eta hor atxemaiten dira tokiko zinez mota esberdin guziak. Gaur egun uh, gehienik ekoizten direnak dira xapata pelua eta beltsa, painan badira uh, bertze batzuk ere, ez direnak hainbeste ezagunak, painan hor dira eta babesten ditugu ere. Zuntzuk dira mota horien ezaugarriak edo? ezagunenak eta gehienik baleatuak direnak dira pelua, behaz hori da goiziakena, guretzat. Ondotik heldu da xapata da gerizibat laju, eh, xuri gojailarekin eta mamia xuriarekin. Eta azkenik ontzen dena da beltsa, beltsa da, eh, bere izenak jaiten duen bezala. Eta gero, badira, bertze gorri batzuk, ez direnak hainbeste garatuak, baina eh, hor direnak, behaz, gajoa, bilajoa, markista, adibidez, eta ja eta badugu ere, xuri bat, atxiki nahi duguna, zenta behar bada, ondoko orteetan batzuen zat interesaukanen du. E, horien komertzializazioari begira, e, zertara bideratzen dira orokorrean e, gerezi horiek? Gaur egun bat gira oita ma bost uh, eh, kide elkartean, baina batzuk duela gutxi landatuak dituzte beren ahbolak, beren ez, dute oino uh, ekoizten. Eta horietarik amalauek ekoizten dute biltzen, eta parte batek, uh, parte txiki batek saltzen du freskoan, bez, jateko direktuki, bez, hori da bustanatikin bildua dena. Eta gero bada ere parte bat transformatua dena. Parte bat baliatua da eskoal biskotxak egiteko, bez, guk bizkostegi batek erosten ditu hortarako eta gero gehiena eh, erresimenta egiteko edo xelera eta pixka bat ere gerezia ospinean. Hori izanen zen e, eh, transformazio hori kasi euneko lauro gehia ez edo Bai, bai, hori da, zenta egia da, hor dela, balio gehi ere atxikitzen eh, etxaldean. Zuin, e, eh, irizpide bete beharko ditu ekoizle batek sormarka horren barnean izaiteko, ez? Aipatu dugu, jada, eremua zoin izanen den, kasiki per Euskal Herri osoa hartuko lukeena, baino, ze bestelako irizpide markatu dituzue? Ez, haupe batean, eh, finkatzen dira araudi batzuk, eh, frogatzen dutena, zinez, badera lotura bat lujaldearen eta ekoizpenaren artean. Bez, araudiak dira o, eh, erakusteko honun Eta hortako, behar dira, hainbat gauza behaz egespetatu. Horietarik bizpalaua aipatzen alditugu garantzitsuenak behar bada. Behaz, beharko dira tokiko motak eman, behaz, aipatu ditugunak. Dentsitate bat behar da egespetatu, behar ez gehienek irueun uh, eh, ahbol hektaraka emaiten duzte gauk, ez du neok hektara bat emaiten, eh? dentsitatea aipatzen dut biztan da, baina hor araudietan mugatu dugu zazpieun eh, ahbol uh, eh, hektaraka, eta gero abertze bat ere ez da horre postura historio bat baina zinez tradizionalki hola ekoizten beita orain arte uh, gerezia debetekatuak dira onkailu, sintetikoak, kimikoak eta tratamenduak ere. Izan ere, jada eh, tokikoak izanik, toki horretara jada egokituak diren espeziak dira, ez? Bai hori da, hori dute abantail uh, handiena, adibidez um, aipatzen aldira bi uh, importanteak direnak, gerizio onduak uh, behar delaik uh, ostuak ateratu udabehian, hain zinean behar du hainbat uh, temperatura negatibo uh, bestenaz ez da aterako. Eta hotz hori behar da gure uh, gerezi horien uh, abantaila da, ateratzen aldirela ala ere negu esti baten ondotik, hori alde batetik, eta gero, bon, dakizuen bezala euria initz bat dugu uh, eh, hemen uh, eta urtean zehag ere, eta gerezi horiek uh, ontzen direlarik, ez dira beste batzuek konparatuz, frantziako gerezi batzuek konparatuz, ez dira berdin zapartatzen. Eta bez hori, uh, bi berizitasun, uh, zinez tokiko barietate edo motari lotuak direnak, garantzitsuak direnak. Beraz hor, eh, arrazoi importanta batzuk, eh, AOP hori aitzina eramateko ez? Bai, bai, haintzinat ere manen dugu, guk espero dugu eh, behar ba lagunduko duela ere, ara, gazte batzuek emanen duela ideia edo eh, enbeia motibapena eh, landatzeko, zenta biak bektan beharko dira ere man, dozie hori beharko dugu bururaino ere man, eta xantzabat izanen da lujaldearen zat eh, bururaino ere maiten badugu, eta behar den boran behar ditugu indahak egin enbeia emaiteko eh, landatzen. Sor marka bat justifikatzeko egiazko historia lan bat egin behar da, ikerketa sakona egin duzue, e, ze punturaino historikoa da e, itxasuko gerezia edo gerezia orokorren iparaldean? Bon, mila zazpiehun mila zorziehun uh, eh, inguruan eh, jadanik uh, den dira hainbat froga. Eh, Beaz, bide esberdinak badira atxemaiteko uh, froga horiek historikoki eman behar direnak jena hori erakusteko aspalditik hor dela gerezia, Beaz badira idatz lan batzuk ra pierloti eta bertze batzuk idatzi dute gereziari buruz dola aspaldi, uh, badira aldizkari batzuk uh, atseman dugu ere Euskalduna aldizkarian uh, ara froga batzuk eh, Euskaraz, eta Euskaraz ere eh, nahi bada izena pausatu behar dira ere frogak, eta ez, ba, da beti errets, eta ez da inbe, eta hainbeste uh, eh, atxemaiten, uh, eh, eh, Euskaraz, eta um, ditugu ere erriko artxibuetan uh, froga batzuk, denboran, duela behaz uh, berreun orte artxibo batzuetan ikusten zen uh, statistika nola kondatzen ziren arbolak egi batzutan, behaz kondaketa hori erakusten aldugu gaur egun eta baliagarri da batez ere uh, ere mua justifikatzeko. Mm. Ba, Magiz, kaseno, mil esker. Zuri ere.